summa contra gentiles li 1 cap quanto 4 capitulus quod deus est intelligens 1 ex praemissis autem ostendi potest quod deus sit intelligens 2 ostensum enim est supra quod in moventibus et motis non est possibile in infinitum procedere sed oportet mobilia omnia reducere, ut probabile est in unum primum movens se ipsum. Movens a utem se ipsum se movet per appetitum, et apprehensionem sola enim huis modi inveniuntur se ipsa movere ut pote in quibus est moveri et non moveri pars igitur movens in primo movento movente se ipsum oportet et quod sit appetens et apprehendens in motu a utem est per appetitum et apprehensionem appetens et apprehendens est movens botum appetibile a utem et apprehensum est movens non motum cum igitur id quod est omnium primum movens quod deum dicimus sit movens omnino non motum opertet quod comparatur ad motorem cui est pars moventis se ipsum sicut appetibile ad appetentem. Non autem sicut appetibile sensuali appetitu, nam appetitus sensibilis non est boni simpliciter, sed huius particulati boni, cum et apprehensio sensus non sit nisi particularis. Id autem quod est bonum et appetibile simpliciter est prius eo quod est bonum et appetibile ut hic et nunc. Oportet igitur primum movens esse appetibile ut intellectum. Et ita oportet movens quod appetit ipsum esse intelligens multo igitur magis et ipsum primum appetibile erit intelligens. Quia appetens ipsum fit intelligens actu per hoc quod ei tamquam intelligibili unitur. Oportet igitur de um esse intelligentem facta suppositione quod primum motum moveat se ipsum ut filosofi volerunt. 3. Ad hoc idem nec esse est si fiat reductio mobilium non in aliquot primum movens se ipsum sed in movens omnino immobile nam primum movens est universale principium motus oportet igitur cum omne movens moveat per per aliquam formam quam intendit in movendo quod forma per quam movet primum movens sit universalis forma et universale bonum. Forma autem per modum universalem non invenitur nisi in intellectu. Oportet igitur primum movens quod Deus est esse intelligens. 4. Amplius in nullo ordine moventium invenitur quod movens per intellectum sit instrumentum e ius quod movet absque intellectu sed magis e converso. Omnia autem moventia quae sunt in mundo, comparantur ad primum movens quod Deus est sicut instrumenta ad agens principale. Principale. Cum igitur in mundo inveniantur multa moventia per intellectum, impossibile est quod primum movens moveat absque intellectu nesse necesse est igitur deum esse intelligentem ex hoc aliqua res est intelligens quod est sine materia cuius signum est quod formae fiunt intellectae in actu per abstractionem et mate a materia unde et intellectus est universalium et non singularium cuia materia est individuationis principium formae a utem intellectae in actu fiunt unum cum intellectu actu intelligente. Unde si ex hoc sunt formae intellectae in actu quod sunt sine materia, oporte trem aliquam ex hoc esse intelligentem quod est sine materia. Ostensum est a utem supra deum esse omnino immaterialem. Est igitur intelligens. Ad hoc deo nulla perfectio de est quae in aliquo, genere entium inveniatur, ut supra ostensum est. Nec ex hoc aliqua compositio in eo consecuitur, ut etiam ex superioribus patet. Inter perfectiones autem rerum potissima est quod aliquid sit intellectivum, nam per hoc ipsum est coadam modo omnia habens in se omnium perfectionem. Deus igitur est intelligens. Septem. Item. Omne quod tendit determinate in aliquem finem aut ipsum praestituit sibi finem aut praestituitur ei finis ab alio alias non magis in cunquam in illum finem tenderet. Naturalia autem tendunt in fines determinatos. Non enim a causu naturales utilitates consecuuntur, sic enim non essent semper aut in pluribus, sed raro horum enim est casus cum ergo ipsa non praestituant sibi finem cui a rationem finis non cognoscunt. Oportet quod eis praestituatur finis ab alio. Cui sit naturae institutor, hic autem, est cui praebet omnibus esse, et est per se ipsum necesse esse, quem deum dicimus ut ex supra dictis patet non a utem posset naturae finem praestituere nisi intelligiret de us igutur est intelligens octio amplius omne quod est imperfectum derivatur ab aliquo perfecto nam perfecta naturaliter sunt priora imperfectis sicut actus potentia sed formae in rebus particularibus existentes sunt imperfectae quia partialiter et non secundum combinatatem sua erationis oportet igitur quod deriventur ab aliquibus formis perfectis et non particulatis tales aut in formae esse non possunt nisi intellectae cum non inveniatur aliqua forma in sua universalitate nisi in intellectu, et per consequens oportet eas esse intelligentes si sint subsistentes sic enim solum possunt esse operantes. Beum igitur, cui est actus primus subsistens a quo omnia alia derivantur, oportet esse intelligentem. novem. Hanc autem veritatem etiam fides catholica confitetur, dicitur enim de Deo sapiens corde est et fortis robore, et apud ipsum est fortitudo et sapientia. In psalmo mirabilis facta est scientia tua ex me, et o altitudo divitarum divitiarum sapientiae et scientiae Dei. decem. Hu ius o utem a utem fidei veritas in tantum apud homines invaluit, ut ab intelligendo nomen dei imponerent, nam te os quod secundum graecos deum significat dicitur e te aste, quod est considerare vel videre.